Nilqakom għat 13 il-programm mis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Il-programm tal-lum huwa l-aħħar wieħed f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Qed ngħid l-ewwel sensiela u mhux biss l-aħħar programm għax għalkemm l-esplorazzjoni storjografika tagħna fuq il-mużika minn Malta tieqaf hawn għalissa, it-tema tiegħi hija li xi mument ieħor inkomplu b'sensiela oħra. Meta dħalt biex nipproduċi u nippreżenta din is-sensiela, ma kontx naf kemm hi biċċa xogħol impenjanti li twassal dawn it-tip ta' programmi kull ġimgħa. Propjament misni kont naf, imma ma kontx naf. Forsi uħud mis-semmija tagħna ma jintebħux mill-ewwel li biex jasal għandkom programm is-sensiela ta' noti memorabbli, xi ħadd irid jagħmel diversi sigħat ta' riċerka qabel jinkiteb skript illi permezz tiegħu ikun jista' jasal għandkom dan il-programm. Meta ngħid diversi sigħat, mhux qed infisser xi tlieta jew erba' sigħat imma ferm aktar minn hekk. Minħabba impenji professjonali u akademiċi oħra li għandi jien, eh, mhux faċli għalija li nkompli niproduċi dawn il-programmi ta' noti memorabli wara dan tal-lum, tal-anqas għal diversi xhur jekk mhux snin oħra. Fi żminijiet oħra tal-karriera tiegħi, jiġifieri meta kont xandar professjonali, kelli aktar ħin biex niproduċi dawn it-tip ta' programmi li jinħtiġu sigħat kbar ta' riċerka. Illum, għall-aħħar programm ta' noti memorabbli f'din is-sensiela, għażilt li nagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel waħda minn dawn iż-żewġ affarijiet hija li nagħti ħarsa lura lejn l-aktar partijiet li jiena sibt interess partikolari minn din is-sensiela ta' noti memorabbli. B'dan, eh, rrid nfisser ukoll illi eh, permezz ta' din is-sensiela jiena tallimt ħafna affarijiet illi ma kontx naf qabel ma bdejna dawn il-programmi. Dan huwa kif taħdem l-istorjografija wara kollox. Jiena dejjem intenni li f'din is-sensiela qed nesploraw l-istorjografija tal-mużika Maltija jew aħjar tal-mużika f'Malta u mhux qed nirrakkontaw l-istorja tal-mużika f'Malta. Dan anke għax għalkemm kien hemm min ipprova jikteb l-istorja tal-mużika f'Malta, fl-aħħar mill-aħħar hemm aktar minn storja waħda u ftit li xejn għadna ma bdejna niktbu rakkonti dwar il-mużika minn Malta li wieħed jista' jaċċessa faċilment. Waħda mill-ewwel affarijiet li tallimt f'din is-sensiela kienet is-suġġett li fuq u dawwart it-tieni programm f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. L-iktar diska li qatt inbiegħet Malta, mhux bħala diska Maltija, bħala diska across board, kienet Taxi Mary. Dik nismagħhom jgħidu li meta ħarġet u ġibni għal ewwel darba, kienet imbijat uh, in the region of six, over 600 copies in one day. Li dawk l-ammonti speċi ta' laqqas kienet l-Ingilterra ma kienu jagħmluhom ta' diska waħda. Dak kena uh, nalqu l-ħwien il-ħanut għax kien hemm folol kbar ta' nies. Kien hemm queues sa sadarjali, ġibna l-pulizija, barriers, insomma sa kemm bedew dejjem. Interessanti U ġda kontu tamlu signing, jew jew kem kem jiġifieri intom kontu tajdu li li waslet waslet just waslet is-single. Eżatt, kien min jiġi jixtriha. Eżatt, kien toħroġ eh, dak iż-żmien eh, fuq il-gazzetti li ġejjin id-diski, jew ħajaslu dak id-diski. U kien hemm for some particular reason di għamlet suċċess enormi. I mean, laqtet ħafna irħula Maltin għax minnaw sejrin hemm minn hemm sejrin hawn. Forsi għalhekk min jaf għandha il-melodija speċi ta' ferriħa wkoll. Eh, Studju jgħidu fil-fatt illi imbjaw ma' 10k. Ħafna iktar minn hekk. Taħseb inti, ġifieri. Ekku. Iktar minn 10k. Iktar minn 10k. Għax imbagħad konna nibatu l-Awstralja, l-Kanada. Postijiet fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. U interessanti wkoll. X'kienet tkun ir-reazzjoni meta intom kontu tibatu, per eżempju, l-HMV li jisma din it-trek? Dak ma eh, mbagħad id-diski ma baqgħux isiru taħt l-HMV. Sewwa. L-HMV kienet eh, eh, iktar fil-bidu. Le, fi żmien Hawn Malta kienu jinbijaw ħafna diski per capita, imma di Taxi Merit had raised a few eyebrows, għax speċ ta' dawk jgħidu pajjiż dak iż-żmien ta' xi 270,000, 300,000, kif qed tordnaw dawn l-ammonti kollha? Għax dira naħseb seta tidħol easily per eżempju jinnaf għal silver jew gold. Kieku kienet l-Ingilterra kienet tidħol fi ċos tal-Ingilterra. Fenomenu, unexplainable, memx ġifiri loġika waraja. Taxi Mary ta' Fredu Abel Albamboċu li kif smajna immedjatament qabel minant Anthony D'Amato waqt intervista li għamillu l-kantant Ludwig Gallia kienet l-aktar diska li għad timbiet f'Malta. Mhux se ndur il-programmi wieħed wieħed, imma se nipprova norbot ukoll flimkien temi partikolari. Per eżempju, dan il-programm dwar taksimeri ġibet l-attenzjoni tal-kantant Malti John Lucas illi ħallina propju ftit tal-jimilu fil-11 ta' Ġunju ta' l-2021. John Lucas Woodenman, kif kien magħruf dan il-kantant għal dawn l-aħħar 20 sena bej wieħed ieħor, skanta bir-relevanza storjografika, jekk mhux storika, ta' Taksimeri. Jiena spjegajtlu li fl-aħħar mill-aħħar hija l-istorjografija illi tgħinna nirrakkuntaw l-istejjer meta jgerbu snin minn fuq il-fatt. Tajjeb hawn li nisimgħu silta mill-programm li nipproduċejt mill-materjal storjografiku dwar John Lucas Wooden Man innifsu il-ġimgħa li għaddiet. Ix-xogħol tal-Wooden Man fuq il-peoplesound.com kien aspett ieħor fejn John Lucas kien pionier Malti. Huwa kien l-ewwel kantant Malti li uża l-internet biex iwassal materjal mużikali ġdid għand l-udjenzi tiegħu. Bħala kantant solista fis-seklu 1. Bħala kantant solista fis-seklu 21, John Lucas sar parti integrali mix-xena tal-mużika popolari f'Malta b'mod kważi naturali meta wieħed iqis il-karriera twila tiegħu. Id-dokumenti storjografiċi li għandna ta' John Lucas juruna li baqa' jirrakordja sal-aħħar. Jew tal-anqas sa ma wasal f'punt li ma fenax aktar. My name's John Lucas Witherman. In 2010, I was diagnosed with cancer in my lungs. I had my lung cut out, and four years later, I was a success story. But my cancer came back. And when it came back, it was a different story altogether. I went into clinical trials and I stretched it from year 2015 till now. But now they've stopped all treatment and I'm on palliative care. It's the end of the road. But last year, before my throat went, I recorded this song, and I want to share it with you. Something that I can't ignore. My biggest enemy is myself. Naf li John Lucas kien ma jiflaħ sew fl-aħħar jemu, allura niddubita semax il-programm dwar il-ħrafa ta' lanċa ġeja oħra sejra. Dan jorbot ukoll ma' affarijiet li spiss naħsbu li jkunu mod u fil-fatt ikunu mod ieħor. U hekk smajna lil Nilla Pizzi u Tony Stella Ikkantaw il-kanzunetta Taljana La barchetta in mezzo al mare, kliem u mużika ta' Enzo Luigi Poletto mill-1946. Ċert li din hija l-ewwel darba li l-biċċa l-kbira ta' min qed jisma' dan il-programm bħalissa qed jisma' l-melodija ta' Lanċa Ġejja Oħra Sejra bil-kliem oriġinali Taljan. Jeżisti recording ieħor ta' din il-kanzunetta Taljana minn meta ħarġet, dan fuq it-tikketta ta' diski Fonit bin-numru 12366. Fuq in-naħa B tad-diska Konoxxi Mia Kuġina illi ħarġet fl-ewwel ta' Settembru tal-1946 insibu din il-verżjoni ta' La Barchetta in Mezzo al Mare kantata minn Personalment, eh, l-aktar parti minn din l-ewwel sensiela ta' noti memorabbli li ħadd pjaċir niskopri kienet dwar il-kompożitur Malti Mikilanġ Vella. Permezz ta' riċerka fuqu bdejt nara speċi ta' ġineoloġija ta' kompożituri Maltin li għalkemm magħrufa sew mill-mużikologi Maltin, nemmen li għandha tkun magħrufa sew ferm aktar minn nies inġenerali. Din xi ħaġa li skont jien għandna ngħallmu anke fl-iskejjel lit-tfal. Mhux sa mmur lura sa Giuseppe Balzano li fl-ewwel programm rajna li huwa l-ewwel kompożitur Malti li tiegħu għadhom jeżistu partituri fl-arkivji tal-Katidral tal-Imdina. Dawn infakkarkom joħduna lura għall-1652. Innażel minflok illi nibda minn Michelangelo fis-seklu 18 li fost l-istudenti tiegħu kellu lil Nicolo Iswar u lil Francesco Azzopardi. Indubjament fost l-aktar kompożituri Maltin prominenti tas-seklu 18. Qed nirreferi speċifikament għad-diski The High Baroque, Composers from Malta u Preklassika, Music from Malta, maħruġa mill-Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali fl-2002 u fl-2004 rispettivament. Fil-verità anqas dwar din il-Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali ma rnexxieli nsib xejn. L-irnexxir insib huwa recording mill-2018 ta' The Rose Ensemble fuq l-album Treasures from Baroque Malta maħruġ fl-2018. Propjament dan ix-xogħol illi se nisimgħu issa anqas mu attribwit lil Mikilanġ Vella fuq dan is-CD imma l-isem huwa identiku għal xogħol ta' dan l-istess kompożitur mill-1763 u allura sakemm ma jiġi xi ħadd u jgħidilna mod ieħor, jiena nista' ngħid illi issa se nisimgħu l-kompożizzjoni ta' Mikilanġ Vella Sancta et Immaculata Għaliex mhux qed nippreżentaw storja kronoloġika hawnhekk, eh, se naqbeż kompletament is-seklu 19 li effettivament kien iddominat mill-familji Nani u Bugeja u mmur direttament għall-bidu tas-seklu 20. Mingħajr ma ninjora lil Paolino Vassallo jew lil Carlo Diacono, li għajla tħallna fl-istorjografija tagħhom f'din l-ewwel sensiela, Hawn l-aktar punt essenzjali li wassalna f'din is-sensiela kien dwar ir-relevanza tas-sew sinifikanti tal-kompożitur Ġużeppi Caruana. Illum sa nduru lejn l-innu Ewkaristiku, magħruf aħjar bħala Nadurawk ja Ħobż tas-Sema. Dan l-innu għandu storja tassew interessanti u nistgħu ngħidu li magħha tintrabat ukoll il-fama mondjali tal-kompożitur Ġużeppi Caruana, li miet fl-1931 fl-età relattivament żgħira ta' 51 sena. Li Caruana mhux magħruf aktar hija xi ħaġa li tnikkitni ħafna lili personalment. Mhux qed ngħid li Caruana huwa xi kompożitur misterjuż jew li bis-snin tlifna kont ta' min kien. Kif nistgħu ngħidu li ġara pereżempju lil Michelange Vella li għex aktar minn mitt sena qablu u li tkellimna dwaru anke ftit ilu f'din l-istess sensiela ta' noti memorabbli. Dwar Ġużeppi Caruana kiteb wieħed mill-ewwel kotba tiegħu Ġorġ Mifsud Kirkop lura fl-1980. Dak il-ktieb, maħruġ mill-Pubblikazzjonijiet Buġelli, jismu Mill-Kompożizzjonijiet ta' Ġużeppi Caruana 1880-1931 u jġib is-sottotitlu Bijografija kummenti, dokumentazzjoni u partituri ta' l-aqwa kompożizzjonijiet mużikali ta' wieħed mill-aħjar kompożituri Maltin. Mhux ktieb faċli biex issibu, imma jeżisti. Isimgħu ftit x'kiteb Ġorġ Mifsud Kirkop fuq il-qoxra ta' wara ta' dan il-ktieb mill-1980. Ix-xjuħ jafuh bħala T'adoriamo ostia divina, imma ż-żgħażagħ u t-tfal jafuh b'Naduraw kja ħobż tas-sema. Madankollu, ftit li xejn jafu li kien is-Surbas Ġużeppi Karwana illi komponih dan l-innu. Dan il-ħsieb flimkien mal-fatt li Karwana din is-sena jalaq 100 sena minn twelidu kif ukoll 50 sena minn mewtu jasal għal ħruġ ta' dan il-ktieb ta' tifkira fuq dan il-bniedem li tant tagħmel ġid lil Malta. Sa issa għadu ma sarx ġudizzju serju, xjentifiku u evalwattiv tal-kontribut kbir ta' Caruana. B'xorti tajba, ix-xogħol mużikali kollu ta' Caruana illum jinstab ordnat b'għożża kbira għand uliedu u min irid jarah jista' kemm ikellimhom huma jagħtuh l-għajnuna li jeħtieġ. Għalhekk dan ix-xogħol fih biss il-bidu ta' kull ma għad baqa' jsir fuq Ġużeppi Caruana. Mużiċisti barranin faħħru l-ġenju tiegħu u kien hemm min sejjaħlu a most able and experienced musician. Jalla Caruana xi darba jsib xi Malti li jagħtih il-ħaqq li jistħoqqlu. Sal-lum nistgħu biss nisimgħu il-melodiji tiegħu u nitgħaxxqu bihom. Hekk kiteb mela George Mifsud Kirkop fl-1980 fuq l-qoxra tal-ktieb tiegħu dwar Ġużeppi Caruana. Minn dak nhar law eh, ġraw xi affarijiet oħra sintendi, anzi fortunatament nistgħu ngħidu illi ġra. Il-produzzjoni maħluqa apposta mill-Kumpanija Teatrali Nazzjonali Teatru Malta bl-isem ta' Sette niltaqgħu ma' dan il-ġojjel fl-interpretazzjoni ta' The New Victorians. Dwar Giuseppi Garwana xtaqt inżid punt partikolari li ma konċ rixtu meta eh, semma qabel f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Jidir li li Giuseppi Garwana huwa l-aktar mużiċist Malti li qatt ħalla impatt barra minn Malta. Iva, nafu dwar l-opri u x-xogħlijiet oħra ta' Nicolo Eżwar, sintendi. Aktar qrib ta' żmienna nafu wkoll bil-karriera qasira illi kellu f'Hollywood uh, Oreste Kirkop jew il-kapolavuri ta' Charles Camilleri, żewġ mużiċisti Maltin oħra li għajla esplorajna l-istorjografija tagħhom f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Nafu wkoll bil-każi aktar riċenti ta' John Lucas Woodenman li semmejna aktar kmieni u Joseph Calleja, dawn f'żewġ ġeneri differenti ferm minn xulxin. Jibqa' l-każ però li Ġużeppi Caruana rnexxielu jikteb imqar silta mużikali waħda li nxterdet fuq mill-anqas żewġ kontinenti b'mod li aktar minn mitt sena wara għadha rilevanti daqskemm kienet meta tfaċċat għall-ewwel darba il-kollaborazzjoni tiegħu ma' Duncan Psaila. Aparti dan, f'din is-sensiela rajna wkoll kemm hu essenzjali li nifmu dank li huwa essenzjalment Malti. Inħoss illi peress li dawn l-istrumenti kienu dejjem fit-territorju tal-bdiewa tar-raħħala, f'kuntest ta' kolonja fejn trid u ma tridx Eżattament, dejjem separat il-klassi u il-bidwi għax kien ukoll limitat intellettualment sewwa biżmien beda jistħi minn dak li għandu u jipprova jaddotta jiddakkar minn oħra. Eh. Eh, huwa huwa fenomenu li nsibuh f'diversi kolonji U huwa, hija r-raġuni għalfejn, irridu u ma rridux, imma naħseb wieħed mir-raġunijiet għalfejn ħafna familji kienu, u forsi għadhom, ikellmu t-tfal tagħhom bl-Ingliż. Eh? Ehm, ġejja minn hemm, għax inti ħa tadotta lingwa. Ta' dak li fajnejk jidher aħjar. Ta' dak li fajnejk. Mela, ehm, eżempju ċarissimu ta' dal-fenomenu huwa l-fatt illi Fis-sebgħinijiet kien hawn diversi Boy Scouts Maltin idoqqu l-bagpipe Skoċċiża imma ħadd ma wera l-ebda interess fiż-żaqq. Dan nafuh għax. Fiż-żaqq Maltin. Fiż-żaqq Maltin. Il-bagpipe hija żaqq Skoċċiża. Eżattament. Dan nafuh fiċ-ċert għax hemm eh, artiklu paper fil-fatt li ġiet ippubblikata fil-Galpin Society Journal fis-sebgħinijiet ta' żewġ etnomużikologi Ingliżi li jiddokumentaw tajjeb ħafna b'xorti tajba iż-żaqq Maltija fejn jgħidu illi Malta hawn madwar ħames daqqaqa ta' żaqq, wieħed minnhom it-Tony Cachia tal-Ħammarun li huwa verament daqqaq tajjeb. Bħal li semmejt inti kien li wieħed minn tal-aħħar. U minkejja li Malta hawn ħafna Boy Scouts, Ħadd miż-żgħażagħ mhu qiegħed idoqq iż-żaqq Maltija. Qegħdin idoqqu il-backpap Skoċċiża. Iġifieri għaddiet minn proċess ta' estinzjoni naturali minn banda, naturali. Anki konxja minħabba l-klassi li bdejt issemmi. Eżattament. Kienet anki konxja imma mhux muġrat isu kombinazzjoni imma soċjetà li bħaddi tal-Boy Scouts, ġmela dawn huma movimenti eh, li fihom xi tfaħħar biss. Imma mill-banda l-oħra, Eh, ħadd ma ħass li jkun scouter Malti, ħanajdulu hekk. Eh, eżattament. Jekk hija permessa fil-moviment eh, eh, internazzjonali. Efem, il-Boy Scouts ovvjament jibqgħu doqqu l-Boy Scouts il-backpipe skoċċiża għax dik hija s-simbolu biex ngħidlek tar-reġim. Moviment internazzjonali. Biss illum jiġu hekk id-differenzi hawnhekk li illum ikolli diversi kuntatti jien ma' min idoq il-backpipe Skoċċiża f'ambjent ta' Boy Scouts illi jiġi jistaqsini u jixtieq fuq iż-żaqq. Xi ħaġa li qabel ma kienx tiġri. Jiġifieri dik illi kellna nieqsa illi. L-għarfien tagħna ta' dak li hu tagħna. Għax ovvjament ma jimportax li ndoqqu strumenti oħra, anzi jalla, sewwa jiena kibirt indoqq il-pjanu, Imma tajjeb ukoll illi jkun hemm kuxjenza għal dak li jutana u għal inqas nkunu konxi minnu u nistgħu nippreżentawh eh, qudiem id-dinja kif jagħmlu pajjiżi oħra. Dik is-sens ta' identità li wieħed dejjem ifittex anke fil-mużika. Wara dik is-silta minn dik l-intervista tal-2018 minn Charles Schwireb ma' Ruben Zara mill-arkivi ta' Campus FM, nixtieq ngħaddi għal punt sinifikanti ieħor. Ma nistax inħalli barra minn dan ir-riassunt tal-lum il-kontribuzzjonijiet tant relevanti li jorbtu mal-perspettiva tan-nisa f'dan kollu li ltqajna miegħu f'din is-sensiela ta' noti memorabbli. Din hija silta mill-intervista ta' Lino Farrugia ma' Josephine Mahoney li oriġinarjament ixxandret fuq Campus FM waqt il-programm Platea fl-2013. Inti meta bdejt it-teatru dbejtu fi żmien l-erbernijat, ħamsinijat u xek. Mela hija nimxu malaj malajr ġiri għal mixja tiegħek fil-teatru kif bdiet. Fl-aħħar tal-erbajnijiet u bdejt mhux il-palk, bdejt fuq Rediffusion. Eh, Rediffusion. Rediffusion l-ewwel ma bdejt. Sewa. Għax ehm, il-papa ma kunx sta semmilu palk. Kien eh, għaliex. Dak iż-żmien eh. kienet ħaġa kera li mara titla' fuq il-palk. Eh, I see. Allura, mm. il-kumpanija fej kienu muru, The mhm. Star of the Sea ta' taslima, mhm. kienu jiltaw irġil biss kif kienu l-kumpaniji kollha dak iż-żmien. Mhm. U rridu jagħmlu il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu fuq Rediffusion. Allura rridu l-parti tal-Madonna u l-Madalena. Jintħal tal-parti tal-Madonna u li namlet il-Madalena. U minn hemm imbagħad speċi kull kull radio play li kien ikollhom din kumpanija kienu jgħiduli basta radio play. Ah, basta radio. Imma mbagħad waħda mir-radio plays li għamilna kienet eh, sabiħa ħafna ntoġbot uridu jagħmluha fuq il-palk. Ma rridx dam kelli oppożizzjoni kbira minnu. Mill-papa. Iva, eh, avolja buzzet kien, buzzet one act play serja. Sewa, eh, sewa. Em u fl-aħħar għax X'kienet imma l-attitudni tiegħu għaliex? Mhux tiegħu biss, il-pal kien għadu vulgari ħafna lino. Jiena ma kontx naf xi Għax ġifieri. dika kienet antika ġejja li n-nisa ma jitilgħux fuq il-palk. Sakemm Spjegaħilna sakemm ippruvajtu jien. ħafna professuri li spjegaw. Kienu j- jirreċtaw, l-atturi jitkellmu mal-udjenza, l-udjenza jirrisponduhom minn isfel. Aha. Jgħidu ħafna kliem vulgari u jirrisponduhom. Le, ma kienx den tal-mara. Jien darba. raġuni Iva. Jien ma rridx nemnu l-missieri ma darba prova għaddejt minna jiena stess. Kont ħazzabbar fil-Buckingham Theatre u kien hemm attur kummedjant mhm. minn issa nsemmih u għalli sawek niftula. Għattu xi ġifieri niftula mhm. kont għadni żgħira jien. Mhm. Ġifieri għid kollox. U x'ħin konna qegħdin fuq il-palk, għaliex għandek kien kemm int bin-nervi jaqgħu, insomma, għalli kelma li min issa ngħidawek. U ma dik il-kelma kulħadd tisaffar fil-platea. Jirrispondu ħlura jien wiċċi sar aħmar nar. U hemmhekk, eh, eh, eh, ħafna. Kien dak it-tip, eh, iva. qatt ma ħarġet, qatt ma ħarġet. Li kien għal tip ta' vulgarità, ġifiri. Iva. Ah, jien minn hemmhekk ah. irrealizzajt il-għala missieri ma kienx irid nimur ma' kulħadd u ma' kumpaniji oħra. Ma' l-kumpanija tiegħu kien ħallini isli ma' drammati. Għax kontroll. Iva, kien jaf x'nisem, mhm. sa fejn għanna naslu u kollox, anki meta naqraw l-iskript ta' rehearsal, ekk ikun hemm xi kelma mhux adattata jaqtaħħa. Mhm. Iġifieri kien hekk. Però kellu raġun. Iġifieri l-palk dam biex tara fuq saqajh kien għadu f'dik il-bassezza u l-vulgarità kollha. Imma bil-mod mhm. lej in-naħa tat-tmiem tas-sittinijiet beda jaqleb. Imma sibt inkoraġġiment mid-dar. Iva, iva, ħafna. Ħafna, ħafna. Għaliex jintrabejt fl-istess atmosfera u kol kont inkanta u nħobb inkanta, ma l-ideali il-ġenituri tiegħi li jiena jkolli nidħol fi show business jew nidher fuq park dik għalihom kienet anatema ma tistax issir. Mm. Allura allura ma kellix inkoraġġiment, fimt, però jiena xorta studjajt il-mużikoloġija dak iż-żmien kien għadu ma jistudja ħadd il-mużikoloġija f'Malta mad-dadi ġifieri mhm. għandi patrimonju wkoll kif qed tajt nista' nifhem eżatt x'inti tajt għaliex eh, jiena wkoll niftakarni żgħira żgħira żgħira mal-pjanu eh, id-dadi idoq li biċċa mużika u jiena rrid ngħidlu ta' minix, jisima, fl-ma żmien inkitbet, fl-ma periodu. Għanajdek, reference to the context. Bis najdlek, għanna ħafna komuni marritu. ħafna veru. Ix-xandara Joyce Gullajmir bil-perspettiva tagħha dwar in-nisa Maltin fid-dinja tal-ispettaklu qabel l-ewwel nofs tas-seklu 20 f'konversazzjoni ma' Marie Therese Vassallo. U qabilha tkellmet Josephine Mahoney dwar l-istess suġġett. Kif tennejt regolarment f'dawn l-aħħar xhur, l-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-anewlini huwa li niskopru dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti tassew straordinarji mill-imoddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor, u għax il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minnha nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. Biex tassew nwasslu aktar sfond partikolari għal din l-esplorazzjoni storjografika, fil-ħin li fadal ta' dan l-aħħar programm f'din is-sensiela ta' noti memorabbli, se waslilkom parti minn intervista li għamel miegħi Tony Sant, ix-xandar u teatrant Lino Farrugia waqt is-sensiela twila tiegħu Platea li kienet tixxandar fuq Campus FM għal diversi snin. L-intervista miegħi oriġinarjament ixxandret fl-2017. Meta jiena qed insemmi l-Tony Sand bniedem li jieni nafu sa żmien twil li anke ħdimna flimkien ma' Tony Sand huwa karattru li fit-teatru fid-dinja kulturali ħadem ħafna u bniedem li ma tantx jgħod jiftaħar u juri xi jrid u x'għamel u x'magħmilx allura llum ħana tuħ l-opportunità wara li kelli nara kif nikkonvinċih biex jiġi għamel dan il-programm imma mill extracts minn biċċiet li li li li diġà għandna preparati għalikom li issimhom fuq kollox fuq il-webcast tiegħu Tony Sant għaliex minn daqshekk huwa organizzat ħafna li għandu għandu sajt veru sabiħa u ovvjament eh, nistidenkom mbagħad tidħlu fuq is-sajt u taraw xogħlijiet ta' Tony Sant li huma varjati. Inti minn dejjem kont interessat fil-arti, fil-kultura, Ma kif bdiet din il-ġibda? Aktarx li bdiet mill-ġenituri tiegħi, jew it-tip ta' ħajja li kienu jgħixu l-ġenituri tiegħi. Il-ġenituri tiegħi għalkemm ġifieri mhumiex nies involuti direttament fid-dinja tal-arti. Eh, ommi meta kienet xebba kienet titgħallem il-pjanu mhm. eh, u tħobb il-mużika, eh, missieri ukoll Kien iduq il-kitarra u l-mandolina u dan l-affarijiet. Kien hemm bażi. Anka kien ikanta fis-snin 50, eh, ma anka ma big bands bħal ta' Jimmy Dowling, eh, Lawa Vassallo, eh, Oscar Lucas u dan. Ma bħala mistieri. Sir jismu Amante Sant. Amante Sant. U ommi jisma Pauline. U ta' eta zaħira, kienu jibatun il-lezzjoniet tal-pjanu. Però mbagħad eh, kien hemm anka eh, fattur interessanti ieħor li jom missieri kellhom ħanut ta' xorb, bar. U f'dan il-bar kienu ipoġġu diversi nies illi kienu eh, nies ukoll mid-dinja tat-teatru, mid-dinja tal-arti u fosthom kien hemm taslima, kien hemm ħdejn il-Knisja San Gergor. Sewa. U fost din nies li kien hemm hemmhekk kien hemm pereżempju Frank Ganado oh, biex nagħtu eżempju. Allura jiena anke minn dawk il-ħafna tifel, minn dawk il-ħafna konverzazzjonijiet ta' Frank Ganado, oh. kont nixrob ħafna minnhom. Kien hemm pereżempju wkoll jiġi spiss hemmhekk kien JJ eh, Tellus, it-tifel ta' Salvinu Tellus, Zio Tal, li kien anka ġar tagħna Zio Salvi ġifieri. U allura Eh, bdejt nixrob minn dawn l-affarijiet. Tiġi viċin tagħna x'kienet toqgħod ukoll eh, sinjura Carmen Carbonaro pereżempju. Oh. Toqgħod wara l-kantuniera announcer dak iż-żmien ta' Rediffusion u tat television Jonah Zopardi. U allura jiena trabbejt f'dan it-tip ta' ambjent. Imdawwar b'dawn. Fortunat, eh? Fortunat ħafna. Il-konnessjoni tiegħi eh, primarjament mat teatru kienet pjuttost eh, fil-mużika, ġifiri fil-kidba u esekuzzjoni ta' mużika għat-teatru. U naħseb li l-aktar li jersaqt lejn it-teatru kien propju bħala ehm, jew jew kompożitur, jew arranġatur, jew nkella daqqa waqt xi forma ta' rappreżentazzjoni jew oħra. Sew jiġifieri minn dan it-tip ta' teatru alternattiv anka imma pereżempju il-pantomima ta' żmien il-milied illi dak iż-żmien kienu jorganizzaw anka l-MADC pereżempju dok għamil diversi minnhom. Iva. Musicals pereżempju sew oriġinali kif ukoll eh, musicals li huma importati bħal pereżempju Little Shop of Horrors biex nagħtu eżempju għal darbohra mal-MADC per eżempju, ah, dana fil-bidu dan id-dizajnijiet. Eh, xkont tkun imma? Ħafna drabi jew kont inkun indoq il-kitarra, jew kont mhm. inkun id-direttur mużikali, jew mhm. kella jien li ktibt il-mużika u mbagħad qed jagħti jew jesegwi għax ħadd ieħor jew hemm recording ta' dik il-mużika li qiegħda tintuża Eh, jien naf, eh, per eżempju, kumpanija li kont naħdem ħafna magħha kienet il-kooperaturi. Direttur kien Carmenu Aquilina u fost l-atturi kien hemm per eżempju John Suda, Manuel Kauki, Michael Tabone, Alfred Mallija. Illi kienu jaħdmu u dawk għamilt ħafna xogħol magħhom ukoll. Għamilna anka per eżempju verżjoni oriġinali ta' eh, Don Quixote ta', ta Cervantes, bħala Don Quixote u Sancho Panza, ah. ktibnieh bħala musical konna, ah, u tittara allura nies bħal bħal Manuel Kauki u Michael Tabone kantaw u. Jeżisti recording. Jeżisti recording ta' ħadin eh, eh, ma nafx fejn qiegħed. Ah. Li għal-fatt li kumbat konna minna konna minna arranġament tagħha, konna minna arranġament tagħha biex saret ukoll ehm, fuq ir-radju. Ġifieri ah. konna għamilniha f'żewġ partijiet għax kien ah. fiha żewġ atti u konna għamilna arranġament tagħha għal żewġ trasmissjonijiet ta' siegħa l waħda u konna ħriġniha ehm, jidher li lejn tmiem is-snin 80 bidu snin design. Ah. Meta fi żmien meta jiena kont naħdem propju fil-qasam tar-radju. Żgur għax dik hi l-istorja. Ġifieri jiena mill-dinja tal-mużika u l-teatru bħal-qasam tax-xandi. Naħseb 30 sen ilu, eh, eh, ktibt li pereżempju l-mużika tal-serji li kont għamilt wert. U eh, hawnhekk ton noħu gost li narġa' nirrepeti li min irid jisma' dawn il- dawn l-recordings li huma pjuttost eh, uniċi u interessanti hemm ħafna ħafna ħafna ħafna affarijiet interessanti fuq il- u hemm website tiegħek ta' Tony Sant, imma hawnhekk aħna qegħdin ukoll naraw il-karriera ta' Tony Sant bħala xi ħaġa globali. Qabel ma nagħlqu il-programm. Ġifiri, wara li inti għamilt din is-sensila ta' ta' broadcastings, ta', ta intervisti ma' nis differenti kienet dik. Dika kienet sensiela partikolari li kienet jalla ma kienx special ta' darba u kol dan biex ah. nfakru, biex nfakru l-anniversar tal-mewt ta' George Gershwin. Ma bat per eżempju wara inzerta per eżempju naf għalaq mit sena kien Irving Berlin. Allura kienem kienem xie anniversar ta' Cole Porter. U allura per eżempju flok kien ikun Charles Camilleri per eżempju kien ikun naf Oscar Lucas per eżempju jew xi U dina kienet kważi edukazzjoni għalija eh, fl-istess. Ġifieri dina Imma jiena ħassejt nuqqas hawnhekk. Sewa. U nuqqas kien li jiena ħassejtnix li kont edukat jew nkella preparat, mħarreġ, naħseb dik hija l-kelma aktar mill edukat, imħarreġ. Eh? Imħarreġ biżejjed fil-qasam fil-qasam ta' kreattività, fil-qasam ta' xandir u allura għażilt illi minn buti, minn jeddi, b'inizjattiva tiegħi, ah. immur nistudja barra minn Malta. U niftakrek sejjer wara li kont qiegħed tingrana sewwa fix-xandir imma kellek is-saħħa tiegħek innifsek illi tajt ħanieqaf minn dak kollu li qed nagħmel, niftakar għax int kont bdejt tingrana sewwa u tajt imma ħanibda xi ħaġa oħra differenti f'pajjiż ieħor u kienet deċiżjoni li kienet iebsa u nista' nifhimha li kienet deċiżjoni iebsa għal raġuni li ħadd inqatt imma ħadd mur tiftaħ l-orizzonti. U għemmek, naħseb li dak huwa it-tieni pass ta' ħajtek, eh, ovvjament huwa pass importanti. Qabel ma nagħlqu dan il-programm, ħalli il-programm li mis nibdewh propju x'kienet din l-esperjenza kbira li niftakar Tony Sant ma rifittex u xġara wara, eh, ovvjament nisimgħu fi programm ieħor, imma ħsieb Ton, jena nħu għoz nara fil-program, beħsib dwar arti, kultura u dak kollu li eh, għamilt inti fħajtek. Xkont għed fittex? Jena naħseb li kont għed fittex li l-nifsi. Eh, Iktar minn kollox. Mm. Ehm, u naħseb li mm. ehm, fil-proċess sibt eh, elementi jew partijiet minni. Għax ma kunx taf bihom fuq kollox. Le li ma tkunx taf bihom, tkun taħseb li hemm ċertu affarijiet u ssib li dawk mhumiex qegħdin hemm. Pereżempju jiena sibt li jiena eh, minix mużiċist. Eh, imma jiena bniedem li nifhem u napprezza il-mużika, hemm differenza. Mela, wara dan wara dan il-ħsieb fuq nifsu ta' Tony Sant li qed jgħid li huwa mhux mużiċist imma qed tifhem fil-mużika ma fl-istess ħin hija kontradizzjoni ma fl-istess ħin huwa ħsieb li ta' wieħed. Hawnhekk fejn Tony Sant juri li huwa il-ħassib. U b'dik is-silta mill-intervista li Lino Farrugia għamilli lili fl-2017 għas-sensiela tiegħu Platea li kienet tixxandar fuq Campus FM ġejna f'tmiem ta' din l-aħħar edizzjoni tal-ewwel sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. Nittama li jekk segwejt dawn il-programmi mod regolari, rnexxilek tara ftit x'qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Konna qegħdin naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'inhuma l-aktar noti memorabbli. Iġibna fit-tmiem it-13 il-programm f'sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. Jiena ringrazzja b'mod partikolari lil Mario Asha, Noel Danastas u Tony Mikallef tal-għajnuna tagħhom fil-produzzjoni ta' din is-sensiela. Noti Memorabbli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar tat-Tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar tat-Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar.